në këtë lidhje të përbashkët, të drejtpërdrejtë, ku po trajtojmë betimet hyjnore. Po trajtojmë një temë madhore për rëndësinë e së cilës kemi fol në fillim të këtij cikli ligjëratash. Dhe kemi thënë se Allahu xhalla xhelaluhu në disa vende në Kur'an betohet. Betohet në krijesa të caktuara. Betohet në pastaj edhe betohet në gjëra të caktuara. Betohet madje Allahu në veten e tij, në librin e tij. Betohet për çfarë? Për tema madhore. Ne kemi pa se pas çdo betimi realisht vijnë temat e mëdha. Dhe ne kemi nevojë që të mirrim me temat e mëdha, të ngritemi. të largohemi nga temat domethënë e parëndësishme, nga temat që na degradojnë, na humbin kohën, që nuk na përkasin, t'i kthehemi temave tona, t'i kthehemi problemeve tona, që kanë të bëjnë me rrugën tonë drejt Allahut tebareke ue teala, që kanë të bëjnë me udhëtimin tonë, që kanë të bëjnë me qëllimin e krijimit tonë, që kanë të bëjnë me rolin tonë në këtë dunja e kështu me radhë. Dhe në takimin e fundit patëm rastin që të trajtojmë suren Edh-Dharijat, ku Allahu xhalla ue ala përmes katër betimeve, ku betua Allahu xhalla ue ala në disa krijesat e tij dhe në procese të caktuara që kryejnë këto krijesa, u betua Allahu xhalla ue ala për një gjë madhore, premtimin e tij. Se ajo që Allahu ka premtuar, do të ndodhë. I ka premtuar Allahu tebareke ue teala bamirësve, besimtarëve, të drejtëve, të sinqertëve, se Allahu ka me i shpërbly. Andaj rrini të përkushtuar në premtimin e Allahut, në marrëveshjen me Allahun xhalla xhelaluhu, me bindje, mos t'ju lëkund asgjë nga kjo, ngase Allahu betohet se ky premtim është i saktë dhe i zbatueshëm. Gjithashtu Allahu betohet se Dita e llogaridhënies do të vijë gjithsesi. Prandaj edhe ata që, domethënë, janë treguar kryeneç, janë treguar arrogant, janë treguar mizor të padrejt, ta dinë se ajo që Allahu ka premtuar ka me i gjetë nëse nuk pendohen tek Allahu i madhëruar. Dhe kemi pa sa është kjo e rëndësishme dhe çfarë porosish dhe mesazhesh mund të marrim ne nga këto betime, nga këto procese, që realisht të gjitha janë në shërbim të njeriut. Lëvizja e erërave, lëvizja e reve, lëvizja e anijeve, deti, e kështu me radhë, pastaj edhe angazhimi i melekëve, të gjitha në shërbim të njeriut. Që njeriu t'i mbetet i përkushtuar Allahut xhalla xhelaluhu. Zaten, i tërë Kur'ani është kujdes për njeriun. Kudo që të lexojsh në Kur'an do të gjesh si Allahu kujdeset për njeriun. Subhanallah. Kujdeset domthon në sqarimin e të vërtetës, kujdeset në në në largimin e dilemave dhe keqkuptimeve dhe paqartësive, kujdeset që ta trajton temën me të vërtetë nga gjitha aspektet e duhura, kujdeset që t'i sjell njeriut mjaftueshëm fakte, kujdeset që të jetë sqarimi dhe kërkesat dhe obligimet në përputhje me mundësitë e njeriut dhe natyrën e njeriut, e thrret që t'i kthehet Allahut, i premton se nëse pendohet, Allahu ia fal e shumë e shumë tjera nga temat e mëdha të Kur'anit, ku të gjitha këto ti e sheh se janë realisht për njeriun. Nuk i duhet Allahut xhel-le xhelaluhu asnjë temë e Kur'anit. Nuk i duhet Allahut xhel-le ue ala asnjë adhurim i njeriut. Të gjitha këto janë në shërbim të njeriut. Dhe kur njeriu e sheh tërë këtë përkushtim hyjnor ndaj tij, do të jetë më i përgjegjshëm. Do të kemi më tepër uh, turp karshi këtij kujdesi t'Allahut për neve si po reagojmë, si për po e pranojmë. Apo përkthehet kjo në dashuri ndaj Allahut xhel-le xhelaluhu, apo përkthehet kjo në mirënjohje ndaj Allahut xhel-le ue ala, e kështu me radhë. E këtu është tema jonë. E kjo është ajo që ne po synojmë të arrijmë me lejen e Allahut të madhëruar nga gjithë ky trajtim. Që kemi bërë deri më tani dhe do ta bëjmë në vijim inshallah në temat e ardhshme. Surja Dharijat të nderuar e ka dhe një betim pastaj. On janë katër betime në fillim dhe Allahu përmend për çfarë betohet. Pastaj prap i kthehet Allahu betimit dhe pastaj tregon për çfarë betohet herën e dytë. Andaj edhe ky betim në suren Dharijat i dyti është shumë me rëndësi. Prandaj nuk pata dëshirë me tejkalu e me shku në suren tjetër, por pata dëshirë që të ndalem prapë në suren Edh-Dharijat. Allahu xhel-le xhelaluhu pas betimeve në fillim të sures Edh-Dharijat, ku thash betohet në erën, e betohet në retë që bartin ujin, e pastaj betohet Allahu në detrat e anijet, e kështu me radhë betohet në meleket, në mënyrë madhështore, në mënyrë të përkryer. Prandaj ndoshta të gjitha përkthimet apo kuptimet e fjalës hubuk e kanë një emërues të përbashkët, që tregojnë bukurinë dhe tregojnë përsosmërinë dhe përkryerjen. Andaj edhe stolisja, edhe rrugët, edhe krijesat që janë atje e kështu me radhë, realisht japin me kuptu se bëhet fjalë për një krijesë madhore, sikur është qielli, Dhe bëhet fjalë për një përsosmëri në krijimin e qiellit. Dhe bëhet fjalë për një rregull në këtë qiell, për një disiplinë që realisht garanton këtë bukuri dhe garanton këtë përsosmëri. Kjo është betimi. Allahu betohet në këtë, ues semai dhatil hubuk. Dhe kjo me kuptu se të nderuar uh, vëllezër e motra, se Allahu Xhele Xhelaluhu përmes këtij betimi realisht para se me kalu te këto tema në vijim, po që kanë lidhje me këtë betim, Allahu Xhele ue Ala na flet, domethënë që të marrim mësim nga kjo përsosmëri, të marrim mësim nga kjo rregull, të marrim mësim nga kjo bukuri që na rrethon nga të gjitha anët. Dhe mund të marrim mësime të shumta, Allahu na fton në meditim, dhe të përfitojmë nga kjo krijimtari e mrekullueshme. Gjithë kjo rregull, gjithë kjo disiplinë, gjithë kjo bukuri, gjithë kjo përsosmëri nuk mund të jetë e rastësishme. Nuk mund të jetë e rastësishme, absolutisht. Nuk mund të jetë. Sikur që e kemi përmendur të nderuar vëllezër e motra. Çdo gjë e bukur patjetër e ka një dorë që e ka bërë. Patjetër. Ndërsa diçka që është kaotike, domethënë diçka që është kaotike, pa rregull, mund të jetë e rastësishme. Ne mund për shembull që të të të të, të lexojmë një fjalë të pakuptimtë, pa lidhje. Të themi kush e ka shkru kët? Një fëmijë. Normal, rastësisht ka bashku e ka dalë një fjalë, domethënë e pakuptimtë. Ngase vetë vetë formulimi i saj me kuptu se është domethënë e rastësishme. ose ka marrë disa fleta me shkronja, i ka hudhur dhe ka dalë, domethënë, një kombinim i rastësishëm, pa lidhje, pa kuptim. Mund të ndodhë kështu. Ne mund të marrim shkronja të alfabetit, t'i hudhim dhe del, A, Z, D, R, V, V, mund të dalë kështu. Po s'ka kuptim, s'është e bukur. Ama kur del diçka një poezi e bukur, kur del një prozë, domethënë kur del një tekst mahnitës, nuk mund të jetë i rastësishëm. Nëse e shohim për shembull një ë uh, uh, varg mbeturinash në një anë. Nuk nuk themi kush e bëri këtë kaq të rregulluar. Njerëz duke gjujt, në mënyrë të rastësishme është formuar një grumbull mbeturinash. Mirëpo kur shohim një shtëpi të bukur, kur shohim një ndërtesë të rregulluar mirë, nuk mund të themi rastësisht, njerëz duke hudhur tulla, duke hudhur çimento, duke hudhur ujë, rastësisht u bë. Nuk thuhet kështu. Prandaj Allahu xhelle ue ala betohet në qiell që ti sheh një bukuri në të, një përsosmëri. Ai nuk është rastisht, e ka dikush e ka rregulluar, dikush e mirëmban, dikush kujdeset për të. Allahu tebareke ue teala. Dhe Islami na ngacmon ndërgjegjen tonë, vëmendjen tonë, meditimin tonë, që shikojmë se gjatë njëzet e katër orëshit ka një mesazh, ka një porosi. Ky qiell që natë për natë shikon, ditë për ditë e sheh ti, je nën të duke jetuar. ka mesazhe të vazhdueshme për ty e për mua. Një nga mesazhet është përsosmëria. Islami na mëson që t'i bëjmë punët si duhet. Shiko nëse Allahu tebareke ue teala, krijuesi i këtij qielli, e ka krijuar në formë kaq të bukur, kaq të përsosur, kaq të përkryer, ka rregull, ka disiplinë. Krijesa e Allahut, a thu vallë si është feja e Allahut? Si është shpallja e Allahut xhelle ue ala? Shpallja është ende më e përsosur. Më e përkryer, Ka disiplinë, ka rregulla. Dhe kjo është Islami. Islami është fe e rregullave. Islami është fe e disiplinës. Merre besimin në Allahun tebareke ue teala. Është i qartë. Islami është i qartë, është konkret. S'ka hamendje në të. Besimi në Allahun i qartë, kush është Allahu, qartë e din. Dallimi mes Allahut dhe krijesave është i qartë. S'ka nuk ka pështjellime, nuk mund të ketë paqartësi, e pamundshme. Me thonë, Allahu xhelle xhelaluhu na qartëson në mënyrë të përkryer. Ti lexon Kuran, qartazi e kupton kush është Allahu yt. Kul huve Allahu ehad, thuj Allahu është një, një është. Allahu samed, Allahu është ai që të gjithë kanë nevojë për te, ai nuk ka nevojë për askend. Lem jelid ue lem juled. As nuk e ka lind askend, e as nuk është i lindur, ue lem jekun lehu kufuven ehad, dhe atij nuk i ngjan askush. Qartë, Shumë qartë, e përkryer, e mrekullueshme. Në dy rreshta të përmbledhet i tërë besimi, kjo është mahnitëse. Qartë Allahu tregon ditën e gjykimit, ki me dalë me dhonë llogari, qartë është kjo punë. S'ka lajka, s'ka rreth e rrotlla, fe e qartësisë, fe e korrektësisë, praktike, konkrete, e prekshme, njerëzore, jo abstrakte, as engjëllore, jo njerëzore. Shikaj adhurimet. Abdesi, sa i përkryer është. E lan këtë, e lan këtë, kaq herë, në këtë kohë për këto adhurime. Shumë është e qartë. Nuk mund të marrësh abdes, veç hudh ujë dhe çka të prek nga ujë. Jo. Nëse, nëse, domethënë, është kusht, është kusht të nderuar vëllezër dhe motra. Që të lahat, për shembull dora deri te brryli. Nëse, nëse një centimetr nuk lahat, nuk është në rregull. Duhet abdesin me përsërit. Ftyra duhet m'u la. Nëse një pjesë fytyrë nuk preket nga uji, duhet me përsërit abdesin. Ka rregulla këtu. Nuk kemi tashti pazar me bo. Feja nuk është pazar. Feja nuk bëhet me tregti. Disa nganjëherë vinë me një çështje të caktuar, për shembull dhe nuk ju pëlqen përgjigja se nuk është në rregull. Nuk ju pëlqen. Po hoxhë, po do me bo kompromis. Nuk është feja jeme. Allahu e ka caktuar. Po, ka lehtësime. E po kur nuk takojmë këtu lehtësime, ku me t'i gjetë? Nuk mund t'i gjejmë. Nuk mund të negociojmë në emën të fesë me teket tona, e pamundshme. A fe e rregullit dhe disiplinës. Dhe ta rregullon jetën, ta rregullon. Pra edhe në qiell ka rregull, edhe në tokë ka rregull. Prandaj Allahu xhel-le e urren fesadin. E urren fesadin, e, e urren shkatërrimin, trazirat, Allahu i urren, ngase janë kundër rregullit, janë kundër disiplinës, janë kundër përsosmërisë që Allahu e ka sjellë në tokë edhe me krijimtari, edhe me shpallje. Ngase Allahut i takon, sikurse Allahu xhel-le thotë, el khalku wal amr. Allahut i takon el khalk, krijimtaria, ai krijon, Fetebarekallahu ahsenul khalikin, i madhnuar qoftë Allahu, sa bukur krijon Allahu. Nuk ka më bukur se ai, nuk ka më mirë se ai, nuk ka më përsosur se ai. Wal amr, dhe atij i takon shpallja, mësimet, udhëzimet. Sikurse kjo është e përsosur, edhe kjo është e përsosur, madje shpallja është më e përsosur. Se â fjala e Allahut tebareke ve teala. Është udhëzimi i Allahut xhalla xhelalu. Ta marrin fenë kështu, kjo mësim, Allahu kur betohet në këtë qiell, domethënë na mëson që të kemi të qartë disiplinën, rregullin. Dhe jo vetëm karshi fesë, po në tërë jetën tonë të nderuar vëllezër e motra. Duhet të mësojmë me pas rregull, kush me pyet, kush e ka këtu venin, ka sistem, ka rregull, jo, jo, jo, jo, jo të ketë anarki, jo të ketë kaos, jo kush flet çka don, bën çfarë don, jo, Dhe bash në do punë të jetës tonë e kemi kuptu se ka rregull. Po ende në fe po kemë problem me e pranu këtë realitet. Ka rregull. Pse je musliman nuk domethënë se duhesh me fol për fenë tonde çka, çka të don qejfi. S'munesh. Duhet me pas dije për këtë çështje. Me kon i thirrun, i përgatitun. Pse je haxhi? Ti në haxh ke shku, ke kry obligimin tënd. Ama haxhi nuk të jep të drejtë me fol për fenë. Nëse nuk ke dije të bazuar për këtë. E pamundshme. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, ka rregull kush flet, për çfarë flet. Edhe hoxha është i detyruar t'i respekton rregullat. Feja është e Allahut, ai është vetëm përcjellës. Si Allahu i tha pejgamberit alejhi selam, innema alejkel belag, ty nuk takon asgjë më tepër se belag, të kumtosh dhe të përcjellësh. Ti s'ki me mu negociata, as kompromise. Allahu xhele shanuhu i shpall robëve të tij, Atë që Allahu e din se është më mirë për ta. Dhe ti e përcjell. Pejgamberi alejhi selam kur ka shku në Isra dhe Miraxh, duke u ngjit në qiell të nderuar vëllezër e motra. Çfarë rregulli? Në çdo ë palë që e ka kalu, çdo derë që ka trokit në qiell. Ka rregull. Melek që e ruan. Kush është? Me kë je Me Muhammedin alejhi selam, Allahu m'ka dhonë lejen me ja çil derën. Ka rregull! Edhe pse është Muhammedi salallahu alejhi ue selem pytje, me shku në Isra, i ftuar i Allahut, duhet me tregu kush është, me trokit në derë. Kushdo qoftë. Andaj kur i ka msu islami njerëzit, se askush nuk është mbi ligjin, askush nuk është mbi rregullin, dhe praktikisht e ka zbatu, njerëzit s'kanë di çka është as ligji as rregulli. Prandaj disiplina, rregull janë të lashta për ne muslimanëve. Janë ja ja janë qenësore, janë ja ja janë në rrënjët e besimit ton. Por fatkeqësisht jeta jonë nuk është në përputhje me këto mësime. Andaj duhet të sistemohemi, të futemi në rregull, disiplinë. Duhet që ta ndjekim ta ndjekim cilësinë, jo vetëm jo vetëm kuantitetin, jo vetëm sasinë, jo vetëm hajt ta kry punën, jo. Ta ndjekim cilësinë, ta marrim shembull qiellin, ta marrim shembull diellin, sa i përsosur, sa i përkryer në punët e tua. Allahu thot, pejgamberi alejhi selam ka thënë vërtet. Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allahu don që kur ndokush prej juve Të bëj një punë, me përkry, me bë si ma së miri, jo shkel e shko. Islami nuk i don punët shkel e shko. Namazi, me pas rregull, me falë si duhet, me përkushtim, me përulje, mos me u ngut. Abdesi, kadalë, pse po ngutesh? E tjera, e tjera. Andaj të nderuar vëllezër e motra. Një temë madhore në jetën tonë, ngase në çdo ë takim po përmendim tema të mëdhaja. E nga temat që mund t'i veçojmë këtu, në fillim të këtij takimi është tema e disiplinës, rregullit dhe cilësisë e përsosmërisë. Tema madhore. A jam, a jam kohën rregullit? Koha jonë kaotike. Po, a ka rregull? Çka do të bësh sot? Kur do ta krysh? Si i zbaton këto? Me çka ki me u marrë? Rregull. Koha fluturon. Pse s'ka rregull? A ka disiplinë, rregull në familje? Kush e ka këtë përgjegjësi, kush pytet për këtë, gjitha. Dhe për të garantu një cilësi të pranueshme, të duhur, dhe për t'ju përmbajt rregullave, ka shumë faktorë që ndikojnë në këtë. Nga ta është, për shembull, pregaditja e duhur dhe planifikimi. Jo rastësisht. Ke me marrë abdes me hi n'namaz, domethënë pse, me u pregadit, se mund të jesh i pastër, nuk është abdesi vetëm për të largu ndytësirat. Jo, more, njeri mundet me kon i pastër, S'ka kurrfarë n'dorë, s'ka kurrgjë, mirë i ka durt. Po është pregaditje. Ti kur merr abdes, dush planifikon se ki m'u fal. Ose, kur ti e din që namazi është në kohë të duhur, domethënë pregaditesh, në këtë kohë kam m'u fal. Domethënë ki planifikim, çka ki me bo, n'ora dymdhetë drekën kam me fal. Ki plan ti. Jo nga ana e Medinës, mendon nga ana e Jemenit, në të kundërtën, që me u sill pastaj me zon rrugën e Medinës, që me bo një farë lloj manovre me ik nga sytë e kurejshve. Pregaditja mahnitëse e hixhretit ka qenë. Planifikim. Ndaj ai që thotë se islami nuk njeh planifikim. Allahu na bëftë ato që ka caktu Allah, gabim është. Kjo është keqkuptim i islamit. Po, çka caktu Allah është e vërtet. Po, ti çka ki bo? Ku planifikimi? Ku pregaditja e duhur? A ke ndërmarrë masat e duhura? Ju lëna, i lëna mangut njëqind mijë masa, që duhet me ndërmarrë pastaj themi, vallah, ç çka caktu Allah? Kjo është shpifje për Allahun xhel-le ve ala. Se Allahu xhel-le është e vërtet çka ka caktu e ndodhë. Ama ti e ki përgjegjësinë tonde, me i ndërmarrë masat e duhura. Ti nuk guxon me parashiku çka Allah ka caktu. Ngase nuk e din, as ti as unë. Ama duhet me marrë masat. E duhura. Për këtë duhet këto masa me i ndërmarrë. Për çdo veprim ka masa të caktuara. Për çdo lëvizje ka masa të caktuara, për çdo projekt ka masa të caktuara. Me i ndërmarrë masat e duhura. Mos me u ngut, durimi, sabri, mos nxi, mosnxitimi, është nga faktorët e rëndësishëm të një pune të mirë. Mos me u ngut, kadal kadale. insistimi, vendosmëria, është nga faktorët e përsosmërisë. Ka se njëri don në pengesën e parë heq dorë. Po i vendosur ambiciet, vullneti i fuqishëm i pathyeshëm. Gjithë këto janë faktorë të rëndësishëm të një pune cilësore të mirë, që nuk është tema jonë te puna cilësore, por i përmend disa prej faktorëve që ndikojnë. Andaj Islami të ndëruar vëllezër dhe motra, me këto na jep mesazhin qartë, se mësimet e Islamit janë të qarta dhe kërkojnë përkushtim dhe janë cilësore. dhe kanë mesazh, synojnë realizimin e objektivave të caktuara, nuk janë sa për t'i bërë vetëm. Jo. Shiko, was sama'i dhatil hubuk. Në qiellin e përkryer keni mesazhin e duhur për jetën e juaj. Mm, qielli çdo ditë na jep mësimin e disiplinës, e rregullit, e përsosmërisë, e cilësisë e kështu me radhë. Kjo është për te ka Allahu. E te njerëzit innakum la fi qawlin mukhtalif. Allahu tha o ju njerëz. Ndërsa ju, ju kur nuk jeni në këto mësime të Allahut, kur nuk jeni në këto udhëzime, keni kundërthënie. Ju keni kundërshtime. Domthon e thoni kët, e bëni kët. besoni në kët e veproni kët ju keni kundërshtime ju nuk keni përputhje se nuk keni ju dije të mjaftueshme që të garantoni një lloj uniteti një qetësie shpirtërore dhe rregulli sikurse ka thënë Allahu tebareke ve teala smuni më zot shikoni kurejshët e Mekës çfarë qëndrime kontradiktore për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam i thon magjistar e i thon i çmendur si lidhen këto magjistari është super mashtrues Domethon, din me mashtru, din me, din me bo manovra. E qmendri, qmendri të të s'ka, një, një, njeri i qmendur, i lujt meq. Si ka mund këto bashku? I thonë, a, a, a, a, ti je gënjeshtar, edhe i thonë, ti je i qmendur. Mirë gënjeshtari që po ju gënjejka juve. Gënjeshtra nuk është e thjeshtë. i thatë rrenacak mashtrues. Nuk përputhet. Edhe sot gjejmë ashtu. Sot gjejmë për shembull thirrje për t'u garantu për shembull drejtat e gruas e ka shohim shkelje flagrante të të nënçmimit e përbuzës së gruas. Nuk përputhet. Innakum la fi qawlin mukhtalif. Ju jeni në kundërthënje. Prandaj edhe sot për shembull gjejmë shumë ë uh, ë uh, nganjëherë me të vërtetë konkluza qesharake të disave që tentojnë me promovu ateizmin uh, si trend botnor modern të kësaj kohe. Kundërthënia është shumë e madhe, s'ka përputhje. Nuk është kjo tema jonë, po Allahu thotë, jeni në kundërshtim, kthejuni disiplinit, kthejuni rregullit, keni shpërputhje mes natyrës njerëzore, dhe asaj që e përmban jashtë, nuk përputhet. Nuk ka mundës njëri me pranu një një që se tjilë, pa mundës më është. I vetëm që garanton një kompaktësi, një unitet, një bashkëjetesë të qetë e të lumtur mes logjikës, ndërgjegjes, natyrshmërisë, aspektit të jashtëm material të njeriut, e shumë tjera që ka të bëjë me qenien e njeriut, i vetmi që garanton një funksionim normal të tërë kësaj qenie është shpallja e Allahut xhele ve ala. Ajo është unike. Tjera pastaj sjellin kundërthënie, të shpërndajnë herë këtu, herë këtu, herë ky koncept, herë ai koncept, herë ky sistem, herë ai sistem, herë ky mendim, herë ky mendim. Kur këni mundon? Kur do të jetë ajo që kjo është e fundit? E pamundshme. Njeriu vazhdimisht jeton në eksperimente, eksperimente, eksperimenton. Dhe kjo e bën të shqetësuar, kjo e bën të pasigurt. Dhe Allahu thotë, "Jufeku anhu men ufik." Nga nga kjo qartësi, nga kjo qartësi, nga këto fakte, këto argumente, nga kjo uh, përsosmëri, në këtë kundërthënie, Në këtë shpërndarje, në këtë shthurje, në këtë, në këtë zhvendosje, në këtë shpërputhje, kush bie? Jufeku anhu men ufik. Largohet prej saj ai që është ufik. Kush është ufik? Ufik është nga fjala ifk, në gjuhën arabe. Ifk është përmbysje. Jufeku anhu men ufik. Ai që është i paqartë, ka dilema. Dhe këtu hin ai që, domethënë, për një dilema të vogël, largohet nga shpallja dhe të azovjen. Po çka ka lidhje kjo me këta? Për shambull, e sheh ni musliman çka ka bë, qe çka bëjnë këta? Ja, Allah s'e besoj hiç. Për kaq dilema, kjo, kjo është e tmerrshme, të braktisësh një të vërtetë kaq të madhe, të braktisësh një shpallje të Allahut, një, një, një, një kompaktësi kaq të mrekullueshme, për veprime anësore që tek e fundit, çka ka lidhje ka me ty, jodhë. E luta Allahun, s'm'u përgjigj Allahu, e lashë fenë, Pse unë i thashë Allahut, o Zot, mos ia merr shpirtin babës tem, e ia mori shpirtin. E thashë, shikoni njerëzit, sa lir e japin, sa lir e japin veten. E luta Allahun për diçka, ndodhi kjo punë, qe çka ndodh në përbojë, pse Allahu s'po i ndihmon, që pa po implikon gjëra, që s'kanë lidhje me temën. Edhe këto kanë shpjegimet, edhe fatkeqësitë kanë shpjegime, edhe luftet kanë shpjegime. Por nuk janë ato absolutisht arsye me braktisë shpalljen, s'kanë lidhje mes veti. Prandaj ata që s'kanë lidhje, që kanë janë të shpërputhur, realisht, domethonë, edhe në veprimet e tyne kanë, do më pa lidhje, nuk ka lidhje. Nuk ka lidhje. Vdekja një fëmiju dikun, e lidh me mohimin e Allahut. S'ka, nuk lidhen, more. S'kanë lidhje mes vete. E ka edhe shpjegimin e vet. Okej, okej, e shpjegojmë. Po pse po e investon kaq lirë besimin tënd në Zotin? Refuzimin tënd ndaj shpalljes po e bon kaq thjeshtë. Pse? Kësë po më të ashtot. Pra një njeri për shembull, ashtë në shpi t'vet. I thotë nonës vet, sot valla po më hahet pite. Nëna, për arsye të saj, s'maron pite. Maron pasul. O, thotë, po unë ika prej shpisë. S'du sytë me ia pa. Për ni pasul e len nënën? A po kuptoni? Ose te shpija grusë vet, i thotë. Valla, me ma maru mu qit ëmbëlsinë. Ok, gruja çohet me maru, nuk gjen për shembull, kushtimisht po thomë, nuk gjen harxh të mjaftushëm me maru. Ok, thotë ja maroj ni tjetër, pasi veç amël po i hahet, e gruja me, me bo mirë, kur kthehet, atë unë me maru këta, pse e ke maru, unë e ti po dahemi. Qe po dahet njeri me gru për një ëmbëlsinë, qështu bëjnë njerëzit sot, fatkeqësisht. Ta shmë si meni, nërsa mund me konë pak banal, po vallahi qështu tjertan, që Ose gruja me burrin e saj. Po ja plotëson dëshirën e mundohet vazhdimisht një gratë me punuar, mundohet vazhdimisht me konë i duhur qysh duhet. Po një lëshim i vogël, një gabim i thjeshtë. Këtë po është kurrë prej teje hajr s'kom pa, gjithë je konë qështu, gjithë. Çka është kjo arrogancë? Çka është kjo mosmirënjohje? Çka janë këto ndërhyrje t'jashtme të panevojshme? Për me e rrënu jetën bashkëshortore. Jeta bashkëshortore është mbi këto dilema, mbi këto mangësi, mbi këto probleme. Nëse na e, e rrënojmë jetën tonë për një vesvese, për një mangësi, për një problem t'caktum, vetëvrasje bën, pse? Ka dështu në dashuri. A jepet jeta për dashni, more vlla. Dashni, punë e madhe, nuk t'ecë me këtë, ka tjerë, elhamdulillah, mund ndodh që nuk ka ecë dashnia me dikon, nuk ecë jeta me dikon, çka tash? Prandaj Allahu thot, qëta bëjnë këto probleme. Ufik, ata që ta përmbysin, si thot populli, ta përmbys kerrin mes rrafshi. Çka bëna më Allah kush? Po çka të bëna? A po ta? Ta përmbys me herë, ufik. Çudi është? Qysh do të shkojë si ma s'miri argumentimi, trajtimi, me ta përmbys. Unë s'e pranoj këtë. Pse more? E çka pa tash? Ku ku problemi? Tamam bin bin viktima të dilemave i shkaktojnë vetes i, i, i, i domethënë vesvese të çuditshme pikavin sa bukur Allahu e trajton e një Allah njërin kutil el kharrasun Allahu tha mallkuar qofshin gënjeshtarët që realisht trillojnë gënjeshtra trillimtarët trillojnë sot jemi fatkeqësisht në kohën e trillimeve të mëdha Njerëzit domthon më shumë kanë qejf for aspektin formal, ajo që duket, edhe pse është fallc ajo, s'ka kurrgjë. Për ta shpjegu një dijetar, pavarësisht shembullit po sa për ta përafru, një dijetar për ta përafru, domthon trillimin dhe mashtrimin që po jetojmë thotë, shiko. Shkon në një vend, porosit një ushqim. Mish, biftek, apo tash atë pasha 50 euro bifteku. një copë. Mirëpo ta bjen me uh, karrocë, e të mbështjellën me ku e di unë çfarë, e me procedura me gjitha, ato këtë në të rëmë, ato, ti s'ki me hongër ato. Ti n'fund ki me pagu, qat mish ki me hongër. Gjithë ato ceremoni janë fallso, formalitete, me ta marrë çmimin sa ma të naltë. Në Na jena mësu shumë, kena varësi nga këto formalitete. Që realisht, bën edhe pa to bre? Pse me e kushtëzu jetën ti me këto formalitete? Pse? Andaj Allahu xhalla thotë, mallkuar qofshin qeta që qështu i mashtrojnë njerëzit. Jo me ata me ato tepsia, mos të keqkuptohem, po ata që prodhojnë trillime, ata që prodhojnë gënjeshtra, ata që prodhojnë dilema, ata që prodhojnë probleme njerëzve, e që këtu pastaj bëjnë një lloj tymi të madh, që njerëzit futen në këtë tym, në këtë mjegull, e nuk e shojnë qartësinë e shpalljes atje, ku është. hyri në këtë përsosmëri, në këtë qetësi, në këtë mbretëni, domethënë, me derë të përkryer, të përsosur, refuzojnë me qenë mrena saj për çka? Për një dilemë, për një ondërr, për, për, për, për një kuletë, për, për një mëllëzin, për çka? Për çka? Ça ke gjet ma mirë se të kalatë e bare këtale? Ku i atje ku ke shku? Çfarë qetësie ke gjet atje që këtu nuk e gjete? Çfarë? Po nuk mundesh më rëndë. Andaj Allah thotë, bi'sa lidh-dhalimine bedela. Në surën Kehf, Allah thotë, sa ndrrim të keq kanë bërë mizorët, ata që e ndrruan Allahun me të tjerët, fatkeqësisht. Shpalljen e Allahut e ndrruan me të tjerët, fatkeqësisht. Udhëzimet e Zotit, besimin e Allahut xhele ue ala, e ndrruan me mosbesim, me mohim, me arrogancë, me rebelim etj etj etj. Kutilel kharrasun. Dhe Allahu pastaj shkon duke e tregu se kjo problem shkon duke u përshkallzu, çka fillon, çka përshkallzimin. Edhe kjo është temë e rëndësishme, e rëndësishme, e përshkallzimit. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, ku mund të na shpie? Domethënë, kjo situatë. Fillim kundërthënie, Fillim dilema, pastaj edhe gënjeshtra, pastaj trillim. Pastaj Allahu xhelle ue ala e përmend kutilel kharrasun, alladhina hum fi ghamratin sahun. Allahu thotë ata që janë të sahun, sahu është, domthon, një lloj pakujdesi. Nuk është i vëmendshëm. Edhe futet në atë botën e dëgjimit tij mrena, as nuk shikon a po kalon për zebra, a ka semafor, a ka kerr. Këqyr pak o, këqyr se të shkel dikush, po këqyr se përplasesh për dikan rrugës, këqyr pak, i zhytur në kufjet e tij. Po tham, kujdes, edhe disa njerëz i kanë do kufje, po ato kufje, fatkeqsisht domethonë trillimeve, të gënjeshtrave të tyre. Kufje që janë aq të zhurmshme, që ata nuk dëgjojnë mo zërat tjerë këshillues, e e kjerri, i thush, o, kerri t'shku ka devijimi, s'nin, i ka shti kufjet, s'të kupton, kështu thotë, thotë Allah, fi gamretin sahun, gamre është Tamam. Njerëz që janë të zhytur. Asht tu, asht tu u zhyt, ai s'po sheh. Është duke mlu uji që s'un merr frym. Ama hutia mas kufjeve dhe çka po thojn kufjet, ja ka humb komplet orientimin e jetës. Ja ka humbur komplet domthon ndjenjën se more je tu u myt. A po kuptoni? Dhe Kurani godet me qillim, kthillu, Hiqi ato kufje nga pak e dëgjon tjetër, se u përplase, u zhyte. Prandaj, gaflet shumë i keqë. Për një njeri, kjo gamretin sahun, mundëm edhe me vizualizu pak si pamje, do njeriu i përgjumur, ama shumë ma shumë gjumë se i këndellur, si i përgjumur. Që nji mënësi, që ky tash është n'rrugë, se nuk, nuk je më shtrat, Çeli sytë se mush me ra posht, hapi sytë, ashtu është. Njeri që çohet prej gjumit, edhe hala n'komë flen, edhe ec, edhe i gra kerrit, edhe më ka dalë, ka dalë, po, ka dalë. Të nderuar vllezër dhe motra. Asht, asht me vërtet vepër e ronë, mund të jetë vepër penale, që njeriu me i gra kerrit i dehur. Pse? Po lejen e ka, sahi, ama i dehur? Ai te nuk din ka shkon, nuk e... Kthjellu njeri. Këndellu. Pra sa na duket e madhe, një njeri i dehur me i gra kerrit. Çfarë pasoja? Me fatalitet shpeshherë. vrasje, mbytje të njerëzish, kështu me aksidente të tmerrshme, një kerr me udhëheq. Paramendo njeri i dehur, po jo me alkohol, i dehur nga vetëdashuria, vetëknaqësia, nga mendjemadhësia, nga epshi i dehur, i dehur, edhe timonin e jetës në dorë. O, veç prite kur ka me u përplasë. Thot, nalu pak, nalu pak, këndellu pak. Këndellu nga kjo dehje epsharake. Kqyre se jeta nuk ka veç knaqësi. Kqyre se jeta nuk ka veç dalje natën edhe shoqni. Nuk është, jeta është ma e madhe, ma e shtrajtë, këndellu. Allahu thot, nëse nuk këndellen, shkojnë duke fi gamretin sahun. Madje, subhanallah, shikoni këtë trajtim të mrekullushëm të këtij ajeti, të nderuar vllezër e motra. Madje në gjithë këtë zhytje të vazhdueshme, të vazhdueshme. Ndodh që nin një zo, diku i thotë dikush, "O, ki me dal para Allahut. Ki me vdek, ki me dhon llogari para Zotit të Madhnuar. Çka i thush Allahut për kto begati, për këtë jetë? Çka i thush për këtë shfrenim?" Ai nin kiamet, çka, nin. Kufjet janë shumë të zhurmshme, po apet nin njëfarë kiameti diku, nin diçka, çka thot? Jes'elune ejjane jeumud-din. Kiamet vdekje, çka, kur është ai? Pyetin me u tall. Subhanallah. Shiko, në këtë, në këtë këshillë të sinqertë ndaj tij, ai mirret me atë pjesën që nuk i takon. Kjo është tregues i, i, i, i, i, i nivelit shqetësues të gafletit që ka për që ka, që ka, e, e, e, kaplu. Po, kiameti ka me ndodhë. Pytja që duhet ta bëjmë është, e çfarë të bëjmë, si të përmirësohemi, si të përgatitemi, kjo është pytja jonë. Ama të pytësh kur ka me ndodhë, s'është pytje e jotja, s'ki me bo ti kiametin. Andaj të nderuar vllezër dhe motra, këtu Allahu xhel-le kur betohet, edhe në këtë temë të madhe betohet që të mirremi me punë që na përkasin. nga se nga nga fleti, nga hutia, nga zhurma e madhe, e temave të shumta, e informatave të llojllojshme, e shpeshherë të panevojshme, nga gjitha këto informata shpeshherë, po ja huqim pytjeve që duhet bërë dhe përgjigjeve që duhet dhënë. Po ja huqim pytjeve që duhet bërë, nuk bojmë pytje që na përkasin. Shpeshherë. Edhe po japim përgjigje në pyetje që nuk duhet dhënë aty përgjigje. Jes'elu ejjane jeumud din. Pyet e kur o ky kiamet? Kur kam m'u ngjall? E kush o ky që pyet? Subhanallah. Edhe këtë mundësinë që e pat me ndëgju diçka e kthen tallje. Allahu na ruajt. Ja jep Allahu mundësinë, ja jep Allahu shansën, ja jep Allahu xhele xhelaluhu rastin që të kanë delët, të të ka dalë, edhe në të farë teme ke kjo, shumë interesant kjo temë, i, a, fatë këtë kërë reagim si që është, ka njerëz që reagojnë, ka ndalen, i hek kufjet, të të ka dalë se, ka kanë njëfarë zhurme e madhe, u, sa mirë që që të ashtë, ka këna konë më zvetë, i e, ka njerëz që kështë, lëmë në reagojnë mirë, ama ka të atillë, që Hala rrin n'zhurmë. Ha, çka po thosh? Kiameti? Kur është edhe kiamet? I kthen kufjet prap. Po unë pak me vizualizu konkretisht ç'është tu ndodh, pa të kërcyer. Andaj ejjane jeumud din, kur është? Tallet. Prandaj nga nga treguesit e hutisë, e huqjes, e lajthitjes është të mirremi me tema që nuk na përkasin dhe të tallemi karshi temave serioze. Punë e madhe. E tallje nuk është me qesh. Po çdo qasje jo serioze, karshi temave të mëdha serioze, është një lloj Është një lloj tallje. E si është përgjigja e Allahut në këtë dilemë që ky po don me ngrit e kur është kiameti? Allah nuk i përgjigjet me datë. Subhanallah, dëgjoni mirë. Përgjigjen e Allahut në këtë dilemë, nuk përgjigjet Allah me datë, ka me ndodhë me 17, 15, jo për kështu. S'është kjo punë e jotja. Sa njerëz kanë ngrit dilema, e sa e kanë bo pytje për fe, Allah s'i jep të gjithave përgjigje, s'janë me rëndësi fare. Ajo çka t'duhet ty me u besu, ajo çka t'nevojitet ty me u bind, mjaftushëm është e sqaruar në Kuran. A sa ty pytje t'bijnë n'men, e sa dilema t'u sillen n'men, pa lidhje, pa, të kuran së mirë me to, a së panuar me to. Kur po është serioz, Kur bëhesh i sinqertë, t'jap përgjigje. Me prodhu vazhdimisht tema hipotetike, e çka nëse, çka nëse e tash në krejt na këto hipotetikat, hipotezat e dikujt me u përgjigj. Po jo, more s'munum. Sa hipoteza është? Sa bukur Kurani na mëson subhanallahu, sa bukur na edukon. Ky vet e kur është? E kur është kiameti? E Allahu ç'i përgjigjet. Shikoni si Allahu xhel-le ve ala i përgjigjet. Allahu thot, jeume hum alen nari juftenun, dhuku fitnetekum, hadha ma kuntum bihi testaxhilun. Allahu thot, është atëherë kur keni me provu me djegien në zjarr, qatëherë o kiameti. Domethënë Allahu xhel-le ve ala ju flet për kiametin me ngjarjen që do të ndodhë, jo me datën kur do të ndodhë. Me thonë, meqë nuk po don tash me u këndell dhe po tallesh. Nuk po e merr seriozisht daljen para Allahut. Nuk po e merr seriozisht këtë temë të madhe madhore të ditës kiametit, ngase nga temat më madhore, mas besimit në Allahun është tema që ka të bëjë me ahiretin. Që duhet të jetë temë e përditshme. Brengë e vazhdueshme e besimtarit, jo panik. Jo panik, por brengë konstruktive, produktive që sjell ndryshimin për të mirë vazhdimisht. Kështu po duhet të jetë gjithmonë ahireti prezent në jetën tonë. Duhet të jetë prezent. E ke pat mundësinë me u bo serioz. U talle. Allahu thotë meqë kështu po sillesh, do ta kuptosh seriozitetin. Por herë të dytë në lëkurën tone. Tash e pate mundësi me e kuptu seriozitetin në veshin tënd, me tingullin e të vërtetës që të trokiti veshin. Nuk deshe, ki me e provu në lëkurën tone. Sa është serioze kjo punë, Allahu na ruajtë. Dhuku fitnetekum. Allahu e përmend dënimin me fitne. Çka o fitne? Fitne na e dimë që është sprovë, është një lloj turbullire. Domethonë, e ka lidhë dënimin me turbullimet, meqë ke qenë n'mjegull, po pate mundësi të dalësh në qartësi, nuk deshe. Meqë ke qenë në a, a, a, a, a, një lloj tallje, edhe tallja është fitne, do të dalë në seriozitet. por kësaj radhe jo me argumente, jo me fakte, jo me thirrje, jo me urtësi. Dhuku fitnatakum. Shijoni tash fitnën e juaj, dënimin e juaj. Dhe kjo është ajo që ju e ngutshit. E kur Kijameti, hajt bëre qat Kijamet më. Hajt le të ndodh më. Mos e ngut, mos e nxito. Afatizimi që Allah po të jep për pendim osht hajr për ty. Të jemi mirënjohës për këtë afatizim. Allahu xhele ve ala dikujt i ka dhënë mundësi me vite, me vite me konë në mëkate, larg Allahut, larg besimit, larg adhurimit, larg, larg, larg. Dhe e ka bjen Allahu në pozitë mas sa, sa, sa viteve, dekadeve, me ndëgju të vërtetën, me kuptu të vërtetën. Dhe nëse më këndim, subhanallah, paramendo të kisha vdekë, para kësoj dite, mas me kuptu këtë të vërtetë, çka kish me ndodhë, dhe se kështu me reagu, bërë dhe më u talë. Të jemi mirënjohës për afatizimin. Të jemi mirënjohës për afatizimin. Ngase uh, një nga shokët e pejgamberit sallallahu sallam, Hakim ibn Hizam, radiallahu ta'ala anhu, në luftën e Bedrit ishte në anën e kundërt të pejgamberit sallallahu sallam, ishte kundërshtar i pejgamberit sallam. Pastaj u bo musliman, Edhe vazhdimisht domethonë kaplohej nga një lloj shqetësimi paramendo t'kisha vdek në Bedr. La ilaha illallah. Paramendo me vdek në radhët e atyre që e luftojnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur betohej thonte, për shembull, jo ose po betohej, për po ose për jo, pohim apo mohim, thonte po pasha atë që më shpëtoi ditën e Bedrit. Domethonë nuk ma mur shpirtin në Bedr e më dha afat m'u pendu pastaj m'u bo musliman në hot. Të ka jep Allah afat, e nxite e ngute, ma kështu mos e nxite, dhuku fitnatakum. Dhe të nderuar, uh, Allahu xhele ve ala pas saj, thot innel muttekine fi xhennatin ve ujun. Besimtarët të devotshmit janë në xhennete dhe burime të këndshme. E kondër të atyre, e kondër atyre të, të parve. Domethonë, e patëm një reagim kaotik, ë ë ë jo serioz, një reagim pa rregulla. Mbi çfarë rregullave, për shembull çfarë rregulla përdor dikush me e mohu Kur'anin? Çfarë rregulla? Nuk mundesh me rregulla. Mundesh me hamendsi. Mundesh me paragjykime, po me rregulla të caktuara, me çka ti e pranon të vërtetë. Me qeto njëjtat rregulla që ti bindesh me to, nëse i zbaton ndaj Kur'anit, e sheh që Kur'ani është e vërteta më e madhe. Po nuk deshën rregulla. Dhe ata që iu përmbajtën rregullave, të disiplinuar në besim të Allahut tebareke ve teala. Këta shijojnë këtë, e këtyre, këta janë në xhenete, në burime të këndshme. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Morën atë që u dha Zoti i tyne. Shiko, morën atë që u dha kush? Zoti i tyne. Zoti jap shumë. Zoti jap shumë. Ju ka premtu, ju ka betu se kam jau jap. Apo, që jau dha Allahu tebareke ve teala. Prandaj, kjo dallimi, të nderuar vëllezër dhe motra, se i kemi dy palë në këtë pjesë të këtij betimi, ku Allahu betohet në qiellin, Pastaj përmend kundërthëniet dhe pastaj përmend rregullin. A i kemi dy palë. E Allahu thotë pastaj se përfundimi i tyre nuk është i njëjtë. Po e kanë nda të njëjtin qiell. Allahu betohet në qiellin, po ne ndajmë njëjtin qiell, njëjti shi na lag të gjithëve. Nga e njëjta tokë hamë, po në dunja po. E pse edhe këtu ka dallime të mëdha në kuptim të qetësisë, e rahatisë, e bindjeve kështu me radhë. Mirëpo dallimet do dalin me të madhe qartas në botën tjetër Allahu na ruajt. E dallimi mes dy palëve, cili ishte? Në bazë ngjyrës, në bazën e, e gjuhës, në bazën e prejardhjes? Jo, jo. Njëra palë i mori temat me tallje, temat e mëdha që Allahu për to u beto, pasha këta po të betona, ti prapë po bën tallje. Është. Disa i morën me tallje, hajgare, me përbuzje, me nënçmim. E disa i morën shumë seriozisht. I kuptuan, Allahu tha, kush bon mirë ka me e gjet, kush bon keq ka me e gjet, pendoni. E kuptuan seriozisht. E kuptuan seriozisht se jeta nuk është hajgare, nuk është lojë, është përgjegjësi, është rol që duhet me lujt. E luajtën rolin e duhur në këtë dunja. I kuptuan detyrat, u bënë si duhet. Andaj, për aq sa temat e mëdha, të nderuar vëllezër dhe motra, dhe këtë ta kuptojmë mirë kah fundi jemi duke shku. Për aq, domethënë që i marrim temat e mëdha seriozisht, dhe i trajtojmë seriozisht, për aq tregojmë sa të pjekur jemi, sa të këndellur jemi, sa të vëmendshëm jemi, sa serioz jemi, e kështu me radhë. Dhe e kundërta. Temat e mëdha njeri me i trajtu, jo me seriozet të mjaftushëm. Të nderuar vllazën e motra, konsideroj se me besu në ditën e gjykimit, se ka llogaridhënie, ka përgjegjësi, ka mundime, ka shpërblime, ka gjitha këtu. Dhe karshi kësaj tërsie bindjesh, të vërtet është pamohushme, Njeriu me u mjaftu vetëm me deklarim se besoj. Dhe pastaj mos me mos me e përputh jetën e tij. Mos me e rregullu jetën e tij. Mos me e programu jetën e tij. Domethonë, në përputhje me këto udhëzime, është një farë hajgare. Nuk e di a, po bëj mirë që po them kështu, po qeshtu unë e kuptoj. Po njeri e din që, të nderum vllazën, nuk dim kur kem me dek. Të nderume motra, nuk dim kur kem me u da prej dunjaje. Edhe beson se Allahu ka me pyt, e beson që ka xhenet, e ka xhehenem, edhe thotë kismet e kom bo nijet, mirë, e kuptoj që e ke bo nijet, Allah. Po ku e din se e arrin ti ata? Nxitoni, Allahu thotë, "Wa sari'u ila maghfiratin min Rabbikum." Nxitoni e shpejtoni të përfitoni nga falja e Allahut. Se vjen koha që nuk mund të përfitoni këtë. Pra njeri që e din këtë, nuk, nuk lun me jetën e vet more. Po nuk fut jetën në bixhoz. E din që bon keq, E din që i ka lëshime serioze? Edhe thotë kismet e kom bo nijet kur t'hi n'shpi të re. Po çka ka lidhje shpija e re me, me pendim, more vlla. E kom bo kur t'hi n'punë. Po çka ka lidhje punësimi, kur t'martohna, po çka kanë lidhje këto, more vlla. Pendohu tek Allahu tebareke ve teala. Kthehu te Ai. Të bëhemi serioz. Të bëhemi serioz. Këtu o dallimi. Dikush e kupton, seriozisht, dikush e kupton hajgare. Këta nuk ishin vetëm ë ë ë ë të tillë deklarativisht, me gojë, jo, këta bëjshin punë t'mdha. Allahu thot për këta ata natën faleshin. Pak flenin natën. Do t'kishin një rregull me gjumin. para mëngjesit sabahut ngriteshin e kërkonin tek Allahu falje, astagfirullah. Faleshin dhe kërkonin falje. Dhe në pasurinë e tyre, në atë që Allahu ua ka dhënë, atë sa kanë pas. Domethonë, Allahu thot, kishte hise çdo lypës dhe i privuar e fukara. Jo lypsa, menoj, të manipuluar. Po njeri, Nganjëherë ta troket derën. Ka nevoja të caktuara. Në hisën e pasurisë tonde që të ka jep Allahu. A kanë hise vetëm familjarët e tu? Familja e ngushtë që ti e ke obligim m'u kujdes për ta? Apo ka hise edhe kojshija që ndoshta s'i ka punët mirë? Ndoshta ai akrebaja ma i largët? Ndoshta, ndoshta, një qytetar i venit tënd që i ka punët keq, ose dikush tjetër, a kanë hise tjerët n'te? Dhe këta njerëz po, ka pas hise. Pasurinë që e kanë fitu, s'e kanë pas për veti, s'kanë pas egoizëm, s'kanë pas individualizëm. Prandaj, të nderuar vllazën e motra, uh, ky është koncepti dhe i bamirësisë. Se Allahu thotë, ata ishin bamirës. E çka bënin, o Allah, këta bamirës? Faleshin natën. kërkonin falje dhe ndihmonin të tjerët. Ky është koncepti i kompletuar i bamirësisë. Raport i mirë me Allahun, mëshirë, respekt, kontribut ndaj njerëzve, dhe gjitha kjo të bëhet me modesti dhe kërkim falje. Jo me arrogancë, i nihmon njerëzit, unë të kom nihmu. Jo, ai nihmon, shikon natën falen, njerëzit flenë ata falen natën. E pasaj thonë, astagfirullah, o Allah, na fal. Sa begatitë na ke jep. Edhe ky namaz faktisht je ti që na ke mundësu. Na fal, Allah, se prapë ka mangësi. Pra ata e njohin veten gjithmonë të mangët në raport me Allahun. Gjithmonë e ndijnë nevojën që të shtojnë, e të shtojnë, e të shtojnë vazhdimisht. Ngase begatitë e Allahut, mirësitë e Allahut, po mbi gjithë Allahu xhel-le ve ala, meriton shumë ma mirë, shumë ma tepër, po ne jemi kaq, kërkojmë falje, Andaj ky është koncepti i Islamit si të thënë koncept një të kompletuar, jo të përgjysmuar. Jo, jo të përgjysmuar, komplet. Me Allahun i ka rregullu punët mirë, falet, i kryen punët, kërkon falje tek Allahu. Krijesave ju ndihmon me çka ka me pasuri, me autoritet, me dije, me aspektin fizik, me krejt çka ka, krejt çka Allahu ja ka jep, e ndan me tjerët. Kanë hise edhe tjerët në te. Ata që janë të privuar nga begatia që ky e gëzon, e gjejnë te ky njeri hisen e tyne, subhanAllah. Ka njerëz që janë të privuar, nuk ka një që i ka të gjitha. E ata që janë të privuar nga një begati, e ky e ka, ai thotë kini hise te kjo, ndajmë bashkë, Edhe në këtë ndarje, në këtë kontribut, gjithmonë i përulur, modest, gjithmonë dashamirës dhe i penduar i kthyer tek Allahu tebareke ve teala. Kjo është, Allah, që e bën atë. Kështu rregullohet jeta, ngase fillova me rregullimin dhe po e përfundoj me rregullimin. Kështu rregullohet jeta. Jeta e rregulluar, na duhet disiplinë, na duhet rregull. Si me arrit? Qe fundi: rregulloje raportin me Allahun. Rregullo raportet me veten. Rregullo raportet mirë me njerëzit, bëhu i mirë për tjerët. Kjo është rregulli. Kjo është disiplina. Çka është Allahu çka e don? E mos bën fesat. Mos i prish raportet me Allahun xhallahu ala për asnjë çmim. Edhe mos bësh katrime, e mos bën fesat, e mos bën përçarje, e mos bën ndarje mes njerëzve. Ngase Allahu thot, inna Allaha la yuhibbul fesad. Allahu nuk e don fesadin. Allahu nuk e don përçarjen. Allahu nuk e don me shti fjalë e konflikte me nxit mes njerëzve. Këtë Allahu nuk e don, ngase kjo pastaj prish rregullin dhe prish qetësinë. Allahu na mëson që të jemi faktorë të stabilitetit, të sigurisë, e të vendosjes së rregullit e disiplinës mes njerëzve. Na mëson Allahu që raportet me Allahun t'i përmirësojmë, me adhurim e pendim e kërkim falje, po edhe me njerëzit, duke shtrirë dorën, duke ndërtu ura të bashkëpunimit, e kontributit dhe ndarjes së asaj që Allahu na ka dhënë me të tjerët. Kjo është për sot. Zoti ju shpërbleftë, faleminderit shumë. Shpresoj që takohemi në takimin e ardhshëm dhe me betimin e radhës. Deri atëherë Zoti ju ruajt. Asalamu alaykum wa rahmatullah.